Quraysh doirlari Abu Talibga tahdid soldi. Quraysh qatovachlari Abu Talibning qishig'i kelishdi va uningga "Ey Abu Talib, sen oramizdagi peshqadam, nupozliq va o'rin martabasi yuqori shaxs. Biz senga o'z qarindishingning o'g'lini bu ishdan to'sqin deb bir qancha qitim aytgan bo'lsak-mu, sen uni to'smading. Endi biz azbiroy Xudo uning ajdodlarimizni tillab bizni aqlsiz ammoqatga chiqarib ilohlarimizni ayiblashiga chidab olmaymiz. sen uni biz bilan o'chakishdan to'sqin yoki biz bir taraf sizlar ikkinglar bir taraf bo'lib ikki tarafning birisi tugashganga qadar urushimiz deb tahdid soldi abu tolibga ularning bu hayvisi va yuzsizlanish tahdid selishlari qattiq ig'ir keldi chig'i u rasulullohning qishig'i odam avatib chaqirtib keldi va uningga ey qarindishimning o'g'li bugun qavmi jamoatlar yenimga kelib paloni puston gaplarni qildi shunga siz menimu o'zingiznimi asrasangiz qo'limdan kelmaydigan ishlarga meni tanglikka solmasangiz dedi bu chog'da rasululloh tag'ammu omilliqdan voz kechadigan o'xshaydi u manga yordam qilishdan ojiz kelgan chig'i deb o'ylab ey tog'a alloh bilan qasamki ular manga mushu ishni tashlash badiliga o'ng qo'limga qo'yashni so'l qo'limga oyni tutqizsimu alloh bu ishni ya'ni islom dinini ustunlikka ega qilmoqcha yoki man mushu yo'lda halok bo'lib tugimigacha hargiz tashlamayman dediyu ko'zlaridan taram taram yoshlar to'kilib yig'ilgan peti chiqib ketib qoldi payg'ambar alayhissalom uning yenidan chiqib tehi yiroqqa bormagan edi abu tolib uni yana chaqirdi rasululloh keyiniga burilib keluvdi abu tolib barg'in o'g'lim xolig'iningni tashviq qilg'in ishingni davomlashtirg'in alloh bilan qasamki man har qandoq ahvolda seni qat'iy tashlab etmayman dedi qurayishlar abu tolibning ko'ziga yana kirib oldi quraysh doirlari payg'ambar alayhissalomning o'z ishini qilchi bo'shashtirmay elib berayotganligini ko'rib abu tolibning uni tashlavatgusi kelmaganligini va uning mush ish uchunla qurayshlardan munosabatni uzishga va adovatlashishga bel bog'laganligini tunib ketdi shunga ular valid ibn mug'iraning o'g'li ammar ibn validni elib abu tolibning qishig'i keldi va ey abu tolib bu yigit quraysh ichida nihoyat o'ngliq ham kelishgan yigit sen uni ap qilib bola qilib beqib olgin u o'zining aql parosati va yaqindan hamdamda bo'lishi bilan seni rozi qiladi bizga mavi sening va ajdodlaringning an'anaviy dinidan ayrilgan va jamoatchiligining birligini buzib orqa tabriqchilik solgan qarindishingning o'g'lini bizga topshirib bergin biz uni yo'qda yutayli sanga ziyon yo'q chunki sen o'g'ilsiz qolmaysan deyishdi abu tolib ularga javob berib azbiroyi xudo bu nima degan yo'lsizlik sizlar menga bolanglarni bersizlar man uningga osh go'sht berib boqaman man sizlarga bolamni tutib beraman sizlar uni o'ltirguvchisizlar alloh bilan qasamki bu mumkin emas mangu mumkin emas dedi bu chog'da mutim ibn adi ey abu tolib qavmi jamoat sanga insof bilan taklif berdi va sangmi yoqmaydigan ashundoq ishlardan qutulishni o'yladi nima deb san ularning taklifining hech qaysisini qabul qilmaysan dedi abu tolib azbiroyi xudo sizlar qat'iy insof qilmadinglar lekin sen senmi gapingga qaraganda mandan yuz o'rib ashularga bo'lishmoqchi bo'lgandek qilasan ixtiyoring qo'lingdan kelganini qilgin dedida gapni uzatdi tarixiy manbalarda bu ikki qitimliq suhbatning vaqti aniq zikr qilinmagan lekin aloqador ahvollar va ilmiy paketlarga asoslanganda bu ikki qitimliq suhbat besatning 6 yilining o'ttirlarida bo'lganligi va ikki qitimliq suhbatning orlig'ida ko'p vaqt o'tmaganligini bilib olg'ili bo'ldi mushriklarning rasulullohni o'ltiritish ko'ydi bo'lganligi quraysh doirlari yuqorqi ikki qitimliq qochirishni ko'zlagan maqsadiga yetolmagandan keyin yanila o'zlarining qattiq jazolash va qiyin qistoqqa ilish harakatlarini burunqidan bakroq ashaddiylashtirdi va mushu jarayonda ularning ichidagi bir qism chekidan oshgan qarniyat badbaxtlarda rasulullohni boshqa bir yo'l bilan o'ziqtirib yetish tuyg'usi paydo bo'ldi mana bu xomxiyol va chekidan oshgan qattiq qo'lliq makka azmatlaridan ikki azmatning musulmon bo'lishini keltirib chiqarib islom dinining texmi kuchayishiga sabab bo'lib qoldi bu ikki azmat hamza ibn abdul muttalib va umar ibn xattob roziyallohu anhular edi alloh bu ikki kishidan rozi bo'lsin quraysh kofirlarining shu kunlardagi chekidan oshgan zo'ravonliqlardan biri shuki abu lahabning cho'ng o'g'li utayba bir kuni rasulullohning oldiga kelib man ondin asta asta muhammad alayhissalomga yaqinlashib tuvanga tushdi degan oyatlarni inkor qilman qandoq dedi va rasulullohga qo'l shiltib bahonat qildi ondin uning yoqasidan ilib yirtib yirtibatdi utayba yana texmi azvaylab rasulullohning chiroyiga tukurib mishqirgan bo'lsimi biroq uning nijis tükürüklari rasulullohning chiroyiga tushmayotibdi shu chog'da rasululloh uningga duo duoibat qilib ey olloh uningga sening itlaringning bir itni musallat qilgin dedi rasulullohning bu duosimi haqiqatan ijobat bo'lgan edi u shuningdan ozroq keyin qurayishlarning karoni bilan shamg'i tijoratga chiqib zarqo degan yerga tushganda kechasi bir yo'lbos ularning atrofini cho'gilab ketolmay qoldi shuning bilan utayba voy esit qarindoshlarim azbiroyi xudo u yo'lbos meni cho'qim yovitadigan bo'ldi muhammad manga mushundoq duo qilgan edi azbiroyi xudo u makkada turib meni shamda o'ldirib yutadigan bo'ldi deb ansirashga boshladi degandek shu kechasi yo'lvos nurg'un odamlar orasidan oshuni tepib beshini uzib tashlabdi mushriklarning niyati buzilganligining ifodasidan yana biri shuki uqba ibn abi muayt rasululloh namozi sajdaga borganda uning muborak yajginlariga dastlab turib olgan hatto rasulullohning ikki ko'zi chachrab chiqib ketgili tas qolgan yana ularning zolim katvoshlarning rasulullohni o'ltiritish qasdi bo'lganligini ko'rsatadigan pokitlardan biri ibn isoq uzun bir hadisda zikr qilgan mundaq bir vaqalikdir u mundaq degan bir kuni abu jahl so'z qilib ey quraysh jamoasi ko'rib turibsizlar muhammad dinimizni ayblash ajdodlarimizni tillab so'kish bizlarni aqlsiz amoqatlarga chiqarish va ilohlarimizni yo'q chiqarish qilmishlaridan yong'ili unmayotdi. Men allohga ahd beramanki qo'limga cho'ng toshdan birini olib, uni kutaman u namozni sajdaga bosh qo'ygan amon tosh bilan uning kallasini mijiyman shuningdan keyin meni abdumanof jamiyatiga tutib beramsizlar yoki meni qo'g'damsizlar o'z ixtiyoringlar shu chaqda abdumanof jamiyati qo'lidan kelganini qilsin dedi ular voy hargiz undoq ish bo'lmaydi alloh bilan qasamki biz seni u jamiyatning odamlariga mangu yo'latmaymiz yaxshi o'ylabsan amalda ko'rsatgin deyishdi abu jahl atisi atigan oldingi kuni o'ttirib qo'yg'ini bo'yicha qo'liga rosa cho'ng toshdan birini elib, payg'ambar alayhisalomni kutib o'ltirdi rasulullohmi odati bo'yicha atis atigan masjidil haromga kelib namozda turdi qurayishlarmi atigan yig'ilib abu jahlning nima qilarini kutib o'ltirdi payg'ambar alayhissalom namozni sajdaga berivdi abu jahl yilqi toshni ko'tarib o'rnidan turdi da rasululloh tarafga mag'rurona qadam tashladi bir chog'da u rasulullohga yaqinlab borgandek qiladi ushtumtut ko'zni yumib ochqicha rangi ro'yi totirib olsirg'an peti keynichilab qaytib keldi u qo'lidagi toshni tashlayotishga aqli bormagandek qiladi u toshni endi tashlayotdi buni ko'rgan quraysh kishilari ey abul hakam sanga nima bo'ldi sanga nima bo'ldi deyishib o'rnidan turishdi abu jahl man sizlarga tunugun deganlarimni ijro qilay deb muhammadga yaqinlab berib edim azbiroyi xudo bir dona cho'ng nartuga paydo bo'lib manga etildi yo'q azbiroyi xudo man undoq yo'g'onbosh uzun maganlik chalva tugini ko'rmagan edim u meni yavatgili tos qoldi dedi ibn ishoq mundoq deydi aytilishicha payg'ambar alayhissalom uning ko'rgini jibril alayhissalom edi agar u yiqillab kelavergan bo'lsa jibril alayhissalom uni aloq qilib o'tatdi degan shuningdan keyin abu jahl payg'ambar alayhissalomga hamza roziyallohu anhuning musulmon bo'lishini keltirib chiqargan qabih bir askilikni qildi u vaqa o'z navbatida bayon qilindi Buningdan boshqa Quraysh mustavidlarining hammasining qalbida Rasulullohni yo'qitib o'yi davomliq yeringdab toshmoqda edi. ibn ishoq Abdullah ibn Amr ibn ostin hadis bayon qilib mundoq deydi Men bir qatim qurayishlarning hijriydagi yig'ilishi qatnashdim hijri Ka'baning yuqori temig'i bo'yiltib yerim qo'pirilgan tom edi ular rasulullohni tilga olib, bojilashga boshladi ular taraf tarafdan so'z qetib biz bu odamning qilmishiga sabr qilgandek hech qanday bir ishga uncha ko'p sabr qilib kutmagan edik biz uningga favqulodda cho'ng bir ishda sabr qildik deyishib turibdi to'satdan rasululloh paydo bo'lib keldi u udul berib avval qilg'ini bo'yi chiqildi Ondan Baytullohning atrofini tavob qilgach, ularning yenidan o'tibdi, ular Rasulullohga ba'zi bo'lmag'ur gaplar bilan til uzatdi. Bu chaqda men Rasulullohning qattiq ahonat tortganligini sezdim. Rasululloh oylinib ikkinchi qatim keluvdi ular yana shundoq qilishdi. Rasulullohning chiroyi yana shundoq o'zgardi. Ondan uchinchi chi qatim oylinib keluvdi ular yana shundoq ahonat qilishdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom to'xtab turib, "Ey Quraysh jamoasi, anglayotамсызlar ogoh bo'linglarki man azbiroyi xudo cho'qim yo o'lim yo ko'rimni ilib keldim dedi ehtimol ko'pchilikka uning so'zi ta'sir qilgan bo'lsa kerak hammasi biroqli go'yo beshida uchar qush qo'nib turgandek jimib qilishdi hatto ularning eng ashaddiy badbaxtlarmi rasulullohning ko'nglini yasab issiqchilik qilishga tirishdi ey abul qosim sen hargiz nodonlarni so'zlamaysan deyishdi atisi ular oldingi kunga o'xshash bir yerga jam bo'lib yana rasulullohni g'ajishyotdi ushtumtut rasululloh u yerga yana paydo bo'lib qoldi shuning bilan ular urro deyishib qo'rqqunicha rasulullohni orqa ilib qo'rchib olishdi man ulardan birsining rasulullohning yoqasiga eslab olganligini ko'rdim abu bakri o'tirg'i tushib yig'lagan holda hoy sizlarni hoy bir odamni parvardigorim olloh deganga o'ltirmoqchimisizlar dedi birdandan keyin ular rasulullohni tashlab tarqab ketishdi roviy ibn amir mundoq deydi Әшу вақа мән көрген вақалар ішіде Құрайшларның Расулуллахқа әң қаттық тәккен бір қытымлық yolsuz қылмышыдыр. İmam Buxari Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu dan naql qilgan hadisda Urva mundaq deydi: "Men Abdulloh ibn Amr ibn As'dan mushriklarning Rasulullohga salgan zulmlarining eng qabih bo'lganlarini so'zlab berishni o'tindim. U mundaq dedi: Bir kuni Rasululloh Ka'baning Hijri degan yerida namoz o'qiyotdi. To'satdan Uqba ibn Abu Muayt paydo bo'lib, üstüdeki kiyimini silib rasulullohning bo'yniga silib uning gilini nihoyat qattiq bo'g'di abu bakr yugurib kelib uqbaning gajgisidan tortib orqasiga yettirvatdi va bir odamni parvardigorim olloh deganligi uchunla o'ltirgan bormi dedi asmo binti abu bakrning hadisida jakarchi abu bakrning yoniga birsisining elqi amroyimni o'ltirayotgani oz qoldi qutqizib olgin deb to'g'lab keldi shuning bilan abu bakr yonimizdan yugurib chiqib ketdi shu chog'da uning beshida to'rt o'rimi chechi bor edi u bir odamni parvardigorim olloh deganlik uchunla o'ltirmoqchimisizlar degach yugurib chiqqan edi ular rasulullohni qo'yib abu bakrga o'lishib ketibdi keyin abu bakr qaytganda uning o'rimi chochlari tutsoqla qo'llarimizga ajrab chiqadigan bo'lib ketibdikan deyilgan خوشبوی